de mi malmulte povus vidi, sed mi certe che alia Procuran dankon al Mark Petes, presidente de UEA, la dividas kiel grava estas por UEA, la esperantologia conferenzo. Facte di, eh, kiel istias, la esperantologia conferenzo estas uno el aranjo kiu, kiu in la centro de esploro kai documentado pri mondai lingua problemoi organizas ciu iare, de 1978 ok en la Universidad del Congreso en Varna, en Bulgaria. que hay eh, unu el aspecto estas eh, en la Esperanto movado estas longa tradición de intelecto ocupillo principio de atar al Esperanto, ĉar fenómeno estas alidebla el diversa eh, y que que hay que tre de aliroj, ne nur se dan ankaŭ en la y sciencoj, ĉar ni estas eh, empresas empresa eh, socia fenomeno. Eh, do la Esperantologia conferenzo havas la celon eh, montri la, la havi, doni la, la chanson a la homoi montri al aliai eh, sia in esploroin la, la temo in qui qui ili occupitias eh, kai iel eh, doni la opportunum che la homoi povu eh, contacti unula aliai vi sias che esperanto, la, la esperantologio el disciplino au esperanto studo e kiu estas alia maniero nomi tion ankaŭ do la la la esploro pri esperanto che pri ĉio rilata al esperanto ankaŭ pri interlingvistiko eh, ne estas eh, forta branĉo en la en la scienza mondo do eh, ĝis eh, nun la respondezzo eh, occupiti pri esperanto kiel el lingua kaj socia fenomeno chef venis ene de la esperanto movado mem tamen eh, tio comenza a changigi, exemple, Esperantic Studies Foundation en Usono, que un chefe subtenas que vistias proyecto en que lernu.net que la explorado, que interesit, que la stimulo al la intereso pri Esperanto eh, flanque de fakulo en la diversa ciencia, y li just exemple eh, en postenigis eh, lingviston en Usono, juste por ser chitivo en contacto con la universidad y con con la ciencia y rondo y pri linguistico por por por él eh, doni la al como al proximiti al día interesa lingua fenomeno que socia fenomeno por esplori eh, do ni estas tre contenta y pri el paso, do eh, mi estas vera faculo en el senso que mi mi es pri y y el kiel activulo de la movado que okay? kiel respondeculo nun en la estraro mi estas absolute konscia jam de jaroj pri la gravezo montri nian fenomenon kiel io eh, studindan, esplorindan. Do tial mi eh, eh, acceptis la taskon kiun eh, afable eh, petis eh, profesoro Chiselman, la presidanto de la akademio, eh, kiu kiu vidis la esperanto orientan konferencon pasintjare en Reykjaviko, kai eh, eh, profesorino eh, Esther Short kai mi formis teamon kiu serĉis prelegantojn ni sukcesis ni eĉ sukcesis venigi pre, eh, por vi prele, el Pollando kiu venis por la Esperantologia konferenco kai estis kun de la propria universitato pro la Esperantologia konferenco imagu tion el Pollando al Argentino mi poste rakontos ion pri tio do vi vi vidas que nia scienza eh, eh, evento estas vere seriosa ca ni ibolas que ti estu alt qualita ca inda do estas por mi honoro este acompanata de profesorino Esther Short que estas que ya dirite profesorino pri angli literaturo en Princeton University en Usono que eh, vividas que homo y en prestigia y estudo centro y anca o interesitias pri esperanto estas no paquita esperantisto tirilate si lernis la lingvon antaŭ nelonge sed tamen si jam tre bone regas ĉin kaj eĉ verkas verkis aŭ verkas libron pri ĝi do imagu ke profesorino el Princeton University una la plej prestigiaj universitatoj en la mondo verkas esploron pri pri nia fenomeno do ĝuste per tio kion kion mi menciis eh, eble vi volas saluti la publikon antaŭ ol komenci Saluton non ĉiuj, bonvenon, bon sorry, should we let us in Yes, yes. How should we... No, no, no, la unua, yes. No, no. mia... Yes, yes. Estas mia plezuro enkonduki nian unuan prelegianton, Marcus. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Dr. Marcus Kammer estas scienza cum laboranto en loquibuto Scienza Facultato de la Universitato de Luxemburgo. De 2003 jis 2007, Kammer baccalauree, ca magistris studis Mathematica per Filosofia in Oxfordo di De 2008 jis 2003, vi doctoritis in Bono, Germania, pritemo che ligas matematikan logikon al computan linguoscienzon de 2006 gis 2009 Kramer estis la redaktisto de Teo Tutmonde ah, tiu uh, tage li membras en la Akademia de Esperanto uh, ah, kai estas la direktoro de Gia Sezio pri generala portada kai lia presento estas chutamen tamen las pi pri esperanto en la scienco au kiel difini kiu estas la kompetentaj parolanto kiu determinas la lingvon regularo bone bone do tio estas eh, la temo de mia aliawa presento ehm, do kiu mi havas tiel strangan eh, titolon Temas pri tio ke um, anto che che um, la usona esperantisto ken mina uh, eh, publikigis uh, eh, sientan artikolon kun la titolo la neeblezzo de pri esperanta lingvo scienzo en kiu li argumentis ke ne eblas fari uh, eh, lingvo en pri esperanto en tia maniero en kiu uh, uh, lingvo estas uh, kutime farata en, en scienterondoj um, ehm, Kai la kialo por tio eh, la oli estas ehm, ke lingvo scienco studas la lingvo uzo de indigena e parolantoj. Do li uzas tio iun nekutiman esprimon indigena e parolantoj, eh, fakte li li artikolo du lingva eh, samtempe es en Esperanto kaj en la angla. En la angla li skribis native speaker ki un nekutime tradukas per denaska parolanto se li volis fari tiun eh, distinguono inter denasca ca indigena pronanto do eh, eh chiam discribis denasca in la esperanta versio di eh, eh, discribis speaker from birth or, or, or io tia in, in la angla versio cer um, li argumentis che eh, tiu i homo che ni nomas denasca in pronanto in esperanto ne estas eh, indigena pronanto do ne estas native speakers in tiu senso in tiu eh, kutime eh, la lingua scienziesta e consideras un uh, eh, uh, eh, homon indigena parlanto ehm, ehm, ehm, char la um, char la homo qui crescas con la lingua uh, tenasque do i aulas la lingua do excelera de nasque francese aulas esperanton de sie gepatro che ofte nur uno de sie gepatro sed la circavaja lingua ciam esas igualia lingua la lingua che ni parolas con eh, alia infano e sam agia o iom pi agia es alia lingua la lingua eh, de la insu de la de la squadra del neo es alia lingua che ti um, ehm, in fatti cresca sen ali lingua circa agio che protio ne eh cutime ci ne lernas, do oni oni oni ricorda se mi è eh, mi eh, men de la scuola sen infano mi diva sa le famiglie per altro le cotitoli che essa generale ha fenomeno che la che la eh, dinastica parlante havas alien lingua che io è stata più forte, che io più forte lingua è indigena lingua, è tiu io che mi play bone regas, che mi e eh, che io li play bone po va spensi che che che che che ehm um, ehm um, la lingua è per cui ehm lingua lingua si esiste per scrivere per scrivere la lingua è sta basita la ehm sul ti studio della lingua uso della indigena do um, ja la lingua la moderna lingua scienza essa sia prescriva fa con genesa prescriva che le vestis eh, la pra lingua scienza della decnao e accento se gi prescribas um, che la lingua essa vera usata e che gi fa stion anche con la celo sti ion eh, pri la mensa è capabile della della homo del pri in generale uh, mensa e capabile rilate al al al, al lingua lernado comunicado pensado que tipo ehm um, kai ehm um, kai essa tiu idea eh, ki uh, venis uh, origine de, de Noam Chomsky kai uh, es dis uh, es tre disas digita in in a nun tempo lingu scienza che che ehm um, do la la la um, per tipo io studas uh, la lingua tia che ci vere essa usata eh, ogni povas exi ion pri pri generala immensa capablo de de, de homo e kun kun ciu homo de nasca havas tan cam la la con la lingua mai sama si per si gli havas a cosa tutta comunaggio in eh, kai tin ancora lo sento provas eh, esplori ehm um, bueno vi mi ha chiarito sti tin punto ehm eh kai eh, pia pia punto su che brava eh la la dinasculo in esperanto, estes che la dinasculo ne havas Eh, tin regul definan statuson an son äh en hier lingo kun nur de na de de alia in do exemple in la angla lingo kun kan tinunte besas multe usata cosa de ne de na skulo generale ciui usanto agnosca ke la de tio kio es das angla lingua ke tio kis matisa angla lingo tio di fina sa lingo de la denaskai do de la indigena parlante de la angla lingua kai ehm tamen in esperanto ne estas tiel oni ne se oni havas lingvan dubon oni ne iras eh, demandi la la, dinaspulo in oni uh, demandas eh, un alia in homo kai do la dinaspulo ne havas tiun statuson en ia lingvo komunu oni Oni demandas la akademianoj. Ekzemple la akademianoj mi demandas al mi en ĝi. Oni simple rigardas en mortalon kaj vidas ĝin, do tiun faras la plimulto de sukcesoj. Supozeble, se tiu ne Sie ne ihr hätt tiu als devas der was wert die Wurftarung ist. Denn an fari Lingua, wenn ihr einfach was fahre, ich de ein Wurftarung für preskribe, was an Lingua Uso und der la esperanta e E tutti mi dici sempre lui la da un io tradizio, se di me non vede, gli fanno gli dire poi che gli è scrittiva e gli ne vede questa, senti un senso in più in generale la moderna della linguistica. Und die Argumente der der der meine äh ist das ähm und ich gegen Linguist jetzt das Problem so Features äh für die Textare in Studium äh äh uh, Studium für die hier ist das Lingu Uso in in in in die kollektive Texte Jan Nezessas Ankau negativer evident oder Nezessas Ankau ist sie die ähm um, es ne ist das äh uh, grammatikai in iu lingua kai äh, eh, oni eh, el textare studie povas nur si kio estas grammatiko kio estas usebla, sed ne oni ne povas de tie si kio ne estas usebla, kai tion nomas eh, do la ne negativa evidente oni devas eksi ke io ne estas grammatika kai kutime ehm estas tute normala metodo en en la en la lingua scienze ke eh, oni faras eh, demando al eh, indigene pronante de iu lingua kai se tiu do ni presentas frazo en alili kaj se tiu diras ne tiu ne estas eh, akceptebla uh, mi lingvo tiam oni uzas tion kiel evidenta por tio ke tiu frazo estas kontraŭas la gramatikon kaj tiam oni provas eh, priskribi la la gramatikon de la lingvo en tia maniero ke ĝi ke ĝi klarigas tiun do kaj tiun negativan evidenton kaj la pozitivan evidenton ke oni povas havi el akceptekstaro ke certe frazo certe estas eh, gramatikaj kaj do en Es ni pomu pensi che do oh, bona mi si pede a sta da mani be la la di mi simple si demandu la de la eh, la sperta in esperantisto e la lingua sperta in esperantisto bona ti jam, bona es un problema sa che chi le tutte difini chi es sperta esperantisto ca alia problema co esas che estas ia su grana di opinio de diversezo foi pri lingua e tema inter sperta esperantisto se ni foi parto plena sentia lingua discuteo che eh, ancao estas eh, sperta multa esperta de esperantisto y con el marco sketch es la escritura de me concentra si of the pre tio que un signifon havas ha más US prima um I tio esas telegrama punto esperta de esperantisto y of the ocutime resonas petia lingua du per ti hai pens categoria che eh tu eh, eh, la esprimo estas zamenhofa, a tu estas fundamenta eh, ju temas pri nacilingua in fluo o temas pri eh, internazia recomnebla es primo eh, kai oni pensas pri tia ju eh, ki ki jama in recomendo ne havas en, en, en prestigia verko verco pi pir eh, pag au, au omego um, ehm, kai tiu taman estas kategorio in kiu ne pensas kutime la indigena pronante de lingua, ni presentas a vivi un frado ke vi simple lausia lingua sento, iugias, ciugi estas eh, grammatica o ne, kai tion bone iu grade eble faras spete spret disse anche se iu grade iu anche se resonas tre multe kai provas trovi logica in chiala in protio che ci essa grammatica o ne grammatica che tio ehm tio li ha messa in fluita e di chiama in teoria e se la lingua scientifica va la ehm, <coughs> eh e eh, pensi nova in lingua teoria in por por por clarighi la lingua uso in tiam estas fakte povas esti malbone se la homo estas eh, influita de de tia resonado basita sur sur iam existita teoria de parte eh, teoria che iam ben la tecnica al centro de tio tempo che la lingua scienza crore si prescriva o prescriva um, vole che la concludo de mine è che eblas esperantologia se ne eblas pri esperanta lingua scienza cioè do esperantologia è ja anco eh, in, in esperantologia eh, oni ha giusto fare eh, pri diciamo lo iam ai recomendo de de prestigio verbo che ti più lo tio ja oni povas fari se eh, tio ne estas pri esperanta lingvo scienzo en la en, la senso de la moderna eh, prescriba lingvo <clears throat> vale ehm eh, meiner havas nu eh, do fakte li havas plurin exemplon en sia artikolo sed unu estas tio de ĉi lingvo uzo eh, se Johanne se Johanne venos te la plej lerno libro e eh, vi trovos eh, ti un paron you des che clarigo la uso de tiu you des se tamen la vera lingua uso vi trovas sacca la nem star uso de des che ne sta come panata de iu. che la pli ehm, la la pli completa eh, ehm Lernilo è anche un menzio a stiun foie, ad Pomego, plena un libro de esperanta Grammatico, um, ehm, scrive a tiu uso, che ha stiun simile in Eh, exemplo en que diras que temas que iu elisio de la iu parte de la frase se fa que net tutte bone clarigas la la la uso de de de de tia frase che do meiner iam eh, provis eh, lingus scienze prescrivi ti uso la bone temas nun pri pri tre do tia tia prescrivo nesta si che che celas la normala nanta celas la la la la lingus scientisto in che volas il Eh, precise priskribi eh, eh, la la uzon kaj la signifon de de tia frazo do li havas tiam hipotezon ehm, bone ke sola des esprimo esas exert centra konstruo signifanta ke io en la lingua konteksto nu di x so kreas pi alten at den letzten de y ol y no habu sen x so ke y no esas tiam kvant interpretebla do ne necesas ke li tute komprenu ĉi tiun ehm, precizan lingvo scienzan hipotezon, sed la grava ferro estas che non posso posso fare se mi ha lasciato ipotesi non mi va eh, pruvi o mal pruvi la ipotesi che chi non li posso tien fare do ni deve il ehm consideri diverse frase che vi di ci eh, la ipotesi bone clavigas chi eh, è estas useblai au ne useblai en la lingua do li donas due esempi in frase in Johanno havas kvar infano in des Pili havas tri infano do tio sonas sufficiente lingua li fakte oni vidas geht che la uso de test ci tiene ne prima sa ipotesi la ipotesi può stare lì che che ci sono strange e la lia frase di essa simpatia des pli la lia chat is lin anche sono un strange wenn es am ich dann dauer se gia prima sa ipotesi e nun ogni vidas, un po' ehm la problema è che che è le cioè nestas indigena e parlanto de, de esperanto ni Es ist mal facile per mi fare io in clara iuge di chi tiu tiu frase fakte esse acceptable ke kiu ne kai ehm pro tiu tiu eh ehm eh scienze es eh yuji eh tiu hipotezo estas justa eh, o ne ehm kai do la tuta problema ke meiner preskriva la mi fakte esse tre grava problema eh ke ke vere eh, oni ne povas facile eh, fari um, ehm, pri esperantan lingvo scienzo, um, ehm, sed mi tamen opinias che la problema è uh, eh, solvebla, um, ehm, kai mi en ci tiu eh, volas concise eh, prescrivi mien ideen per tiu kiel oni povus solvi la problema. Sed eh, uh, antaul mi proponus mien solvon, mi volas uh, do rin unue um, clarigi do mien ideen per tiu eh, pri, la origina de la problema. Do, bueno, kien oni volas fari? Ni volas esplori la regular de io linguo, Che por esplori la regular de linguo, ni devas consulti la competenta entorlanto in de tiu lingvo, es, eh? por vidi kiun frase li acceptas, che kiun li ne acceptas, che poste fari ipoteso in pritio, kiun regulo in la linguo havas, che poste ni provas pruvi o mai pruvi la diversa ipoteso, che tie e trovi, prescri, prescrive e trovi la, la, la regularon de la linguo. um, <clears throat> sed, mi diras tio, mi diras consulti la competentai parolantoi, sed kiui estas la competentai parolantoi? Do, competentai, mi povas diri competentai esas tiui, kiui sekvas la reguloi de la lingua en sia linguo uso, uh, eh, kai en sia iugioi pri grammatichezzo. Sed nun, ni havas ciclan difinon, char mi definis ehm, la regularon de linguo sur base de la uh, eh, competentai parolantoi, sed mi definis kiu estas kompetenta sur base de la regulo de la lingvo, ĉar mi diris kompetenta estas tiu kiu la regulo uzas la lingvon. Bone, cikla difino ĝenerale estas problema, pro tio lingvosciencistoj um, ehm, evitas ĉi tiun ciklecon. Um, ehm, per tio che li usas criterion per competenza eh, sendependan della regola e della lingua do play kutime ili uzas giusto tiun criterium pri indigenezza do devas esti oni demandas si ki oni diras oni demandas kompetenta por lanza do oni demandas tiun ki lerni sa lingua de nasce kai de sia ke patro kai de la cerca vaso ehm do ili esas indigena parolante de la lingua ehm sed ti ti kutima solvo do bone ehm una feresas ke tiu Chomsky lingua scienza do la moderna lingua scienza influita influita de de de de Noam Chomsky ehm um, cutime ignoras la problema che existas anche homo che tu te ne habas indigena lingua do cha eh, se oni crescas exemple con pura de nasca lingua ehm kai eh, ancora circa vaja lingua e oni translocijas of the killing fauna gavas mai sama circa vaja lingua do mai tempo de si internetso oni poste neniun lingvon parolas tiel kiel la kutima indigenaj parolantoj kaj tiam oni povas diri ke mi havas neniun indigenan lingvon sed ankaŭ eh, tio ja estas fenomeno kiun la lingvo scienco devos iel priskribi la, la, la lingvo uzon de, de, de tiaj ehm sed eh, tiel tion la eh, almeno la, la ĉefa influo de la de la moderna lingvo scienco iom ignoras per tio ke ĝi tiom koncentriĝas sur tiu nocio de, de indigena parolanto bëme. Um, ehm, bëne, tjë kutima, së so, tëmen relativë bëne funkcijës uh, eh, për lingvoj që e sësë grand skale usatëj dë homoj që lernis la lingvoj që e cëpë në lingvoj infanajë. Do eqë la lingvoj hava sënë kao alien usantoj që e lërnis la lingvoj in der generell äh usamte der der alien lingue au au qui tutte ne havas in der generell tamen se estas sufficiente grande quanto della della usataro estas indigena ähm äh oder der der Lingo und die haben die alle ihre Funktionen, kann ich was äh in die Genen und äh trovi la Lingua in Regulo. Se der exist ehm, vivanta ähm wie ne der tie, Kinesis Esperanto, Esperanto ne ha was äh eh, Esperanto el Chavos Evenenium in die Genen usando in Tukazan ne ne mutain kai ehm, eh pues en el new lo que me argumenta en todo que aunque en la historia de la humanidad existe eh, alguien lingüe que al menos un ne habis eh indígena eh parlante en familia de dum cierto tiempo es dis vivanta lingüe por la moderna hebrea lingüe que revivigis eh ya eh, cerca la ya 1900 eh en la fu 2000 di ancora ne ha visto indigena in parola tanto c'è la uomo che ti am usi sta ebrea ehm bonne parte gli estis ed equita in la in la antica ebrea che poste e usis sti in israelo che divanta limbon au parte gli am esti eh eh in yulula che gli am ricevis ehm sti in la nea in suadon in in la in la jus eh, e e equivigintan eh ehm Herr Herr Herr Nicolas ancora ne estis äh eh, appena es ist tre minute di nasca parlante della ebrea che tiu di nasca parlante es ist io la eh, eh, de esperanto non te che li äh vuole e abbiamo sicuro che fat uno che fatto la provincia di e ben in di general vivis ancora in circa oggi in più tre gradi la lingua lingua o la araba lingua o io alia lingvoi uh, eh, tiu tempi usata in, in Israelo. Kai anka uh, alia exemplu esas la sangua lingua de la Centra Africa Publico, kiu intertempe tempi igis la nazia lingua de Centra Africa, kai nun versiani jam havas indigena interrolanto, sed uh, eh, uh, eh, antaue, bueno, gi estis, gi estigis um, ehm, sul base de de iu tre eta lingvo parolata de iu commercisto e che c'ha gli commercisto e i tre i sastigi sia lingvo se che amili di sastigi sia lingvo che la lia e homa commences usigin e e i i li commences usigin ali maniere o la origina forma che fa che eh, la origina lingua havas la sia nomon, no tiu che ci san san go lingvo ti nomo nur usata per tiu eh uh, lingvo che possa di che ne habis nu de denaskam eh, parlantum chatis commerza interlingvo Eh, tresimila eh, a simila al, con, con denasca parlanza, se tamen io malsama, che por e trovi da lì, la regula in tiu, io aparta lingua, che tiam ne havis de eh, denasca parlanza, se desi non commerza in lingua, ogni anca ne povis eh, fare tiam su base della um, ehm, eh, normala prescriva lingua, sienzo, che eh, già senso indigena e parlante. Che plia problema por la, per la cutima solvo estas um, ehm la ne prestigiae lingua variagioi. Ehm do, exemple, diversae dialectoi qui ne estas usata e scrib lingue havas, ne havas prestigion en la lingua comunumo au, au uh, do uh, de lingue usata in certai sociae uh, gruppoi qui ofte uh, ne havas multe da prestigio. ehm ehm kai in sia lingua iugioi, homoi emas eh, iugi lau la prestigia variaggio de sia lingua. Dos, se vi demandas, exemple, iun germanon, eh, la germana lingua ni havas eh, tiun vorton vail en la de char, cae cutime, eh, non vuole cutime, en la scrib lingua, cae antaua, vacen ancao pli in la parola lingua, ehm, tiu vail postulis certan vort ordon en en la en la subfraso che mi metto la la in fine della subfraso ehm um, se in la nuna lingua uso parola lingua uso e eh, ti un eh, fatto la premuta per l'anto in cutime ne farà se mi metta la verbo in in due in posizione della della subfraso ehm um, se se vi demandas la homo se vi se se, se vi alira sono in parlante della germana che de, che mi presentas da di frason eh da chi te nella germana con vai che con eh verbo eh, eh, subfrasa verbo in dua positio ehm um, ili pleos de iugis tion mal giusta, cioè li lernis eh, eh, li lernis scribi la germana, li lernis che tio esas mal giusta che li tia metas la verbo in fine eh, eh, in eh, la subfraso sed eh, se tamen la sama homo kiu diros al vi ke ke tiu ke tiu estas malĝusta li tuj poste eh, mem uzus tiun eh, en sia propra lingvo uzo do eh, do almenaŭ tiuj tiuj lingvaj juĝoj kiun homoj havas kiam oni pridemandas ilin pri pri la gramatikeco de io estas influitaj de de de de la prestigia eh lingua variaggio che ne de tio che li eh usa ciutage che che che ilia sia indigena lingua variaggio <clears throat> Esas croma problema che che la esprimo indigena parlanto de certa lingua variagio cachas la difino de tio più fatte esas tio lingua variaggio. Lo semi exemplo valas fari studio pri tio ehm um, kiel kiel funkcias io eh, io lingua de talo en ehm ni diru en la en la ehm, sociolecto angla sociolecto de la de la ehm, afflicti venai usonanoi, yes, ili havas ien propran uh, um, uh, sociolecton, uh, sed se mi volas studi un tie, kai um, um, do diras bone mi mi diras demandi mi indigena in parlanza de tiu lingua variajo de tiu esa sta indigena parlanza cha tiu homoi ki uzas tiu lingua ili anka uzas pi norma in variajo de la angla lingua kai ili uh, kai estas fakte tiel ke bone che etiu homoi ho moi ehm ebl ehm kreskis chef in circawajo pion usas tiun tiun eh, sociolektron poste eh posti a universitat a studio tanto che dit ali loken ka jam ne plu parolas tie ki eh, li antava parolis au esas ali homoi, ki eble ehm havas eh, pi edukita ge patron ki jam evitas tiun tiun ne prestigian sociolecton, kai pro tio ne tute parolas uh, eh, eh, tiel kiel kiel aliaj homoj eh, kiu uh, uzas tiun tiun do estas tiu tiu problemo ke ke oni oni devas iel defini la limon ki ki kiu estas uh, indigena parolanto de tiu sociolekto kaj kiu ne estas kaj kaj kiel oni definu tiun nur de la la la geografia e considerero e che iu crescis au au tu jam oni devas ankaŭ konsideri la la lingua eh, la lingua uso de la homo la, la lingua competenza pritiu eh, eh, indigena eh, eh pritiu pritiu um, ehm, sociolectus et mi ec consideras la la la competenza ti ni de nova havas tiun ciclezon en la difino ke mi provis eviti do <clears throat> do estas problema et ie kai ehm, yes um, do mi havas eh, proponon por solvo um, nome äh che per evitit in cicletson ähm äh eh, oni povas anzatawigi la cicla definum per plur stupa recursia di fino tio esas iom äh eh, matematiketsa es primaniero se iom clarigos ginun ähm do in la unua stupo do esas plur stupoi en en tiu di yes in la unua stupo oni povas faras äh unua hipotesa pri la ling pri la regulo de lingvo sur base de la generala lingvo uso se depende de de de considerare eh, non è considerante um, eh, la competenza della lingua usata, per esempio, per esempio, per l'esperanto, simple, c'è un uomo in non ha sin esperanto del parlante, eh, eh, ehm yes, eh, do consideri lì in lingua usano, che in zona celebrezza de de de ilia lingua spertezzo, yes? che ti fare nu an hipotezon pri la regula de lingua, ki u povas ancora havi iun eraro, in cerro ni demandis ancao netelo competenta in parlante, yes? poste su base de tiu nu an hipotezo, per eh, pri la regula de la lingua, oni faras nu an hipotezon pri la competentezzo de la parlante, eh? Nome? Uh, su base de tiu, che simila la lingua uso de la, de parlante, esas al tiu jam die Hypothese der Lingua Regularo ist. Aber wie fahre das? Und ich habe das Hypothese Lingua Regularo, wenn nun, und ich eh, äh, ähm, probiere es dort, wie die, ich die Homo probiere es relativ simile, eine meine Hypothese, die ich im Klima simile, da mi supposo che tio che c'è nessas più esperta di usanza della via juĝon pri la lingua kompetenteco. Ekzemple se estas homo kiu ne scias la akuzativon, ĝi estas tuj ekskludita el la kompetentaj usantoi. Jes, verŝajne oni trovus malgraŭ tio, ke ni havas relative multajn homojn kun problemoj pri la akuzativo, ni tamen trovus jam en la unua hipotezo pri la regulo de la lingvo jam plejparte parte uh, eh, ĝuste en regulo pri la akuzativo en lingvo ekzemple, kaj tiam tio kiuj tute malĝuste uzas ĝin almenaŭ uh, eh, jam estus uh, eh, forviŝte ĉi tie. Eble kelkaj kiuj ci che che afero es da unda dubai e inter la usanto ti che ti che eh, do ehm usa malsame mal same relativ ti dubai afero al eh, eh, tiam, resto ti set set la alia jam estus quasi, tus in la in la locken der ne competente link in usanto pone che ti am ti si solo una stupo che ti am in la tua stupo oni club pibonigas la ipotesi on che la regola della lingua su base della lingua uso della competenza e parlante non una mia ma pas ipotesi che tipo è sta competenza che un uso tiro per la ipotesi non più regolare se non atentas attenta sul tiu che eh, non iam jugis competenza e la nuova stupo che tema rozno io non va in regolo iam pivo pivonighi te che non usa sti por denove te ehm, per di revisi eh tiu hipotezo pri la lingva kompetenteco de la parolanto estas eh, nun oni eh povas proponi ju ĝin oni eble jam havas ankaŭ iun eh, detalo pri la akuzativo uzado ĉe kiu la homoj hezitas eble tiu jam estas nun justigita ankaŭ en la en la hipotezo kaj kaj nun povas esti eh ehm aplicata por por eh por forigi ankaŭ la mez nivelulo <laughs> en eh, lingva mez nivelulo en kiu eble plej parte just über das akkusativen zu denken, kein Detail von der Serie, aber hier die alles. Ähm do che la idea è che se ogni ripeto ogni cosa ci un stupo ripeti, yes? Per fare tre anni stupo, anzi mille anni di due stupo che quaran stupo. Se la idea è che ehm eh, io un post io eh ti stupo ne più al porto Shanjon, yes? Cioè ogni benas al iu al iu constanta eh interago inter la du substupoi, kai eh, eh ähm um, dort hier etwas uh, eh, an Mathematik prescribi ähm um, uh, eh, gegen äh uh, uh, eh, fixiten Punkten in in CTU in, äh uh, rekursiv die uh, ähm um, yes kein Fakt existas ähm um, exist uh, scienza branco relative nova che ancora non è molto esplorata se diam diam diam vigla che ähm um, che faras la sì similan, tresi tiu che ti non mi uh, uh, fatto trovato um, kai uh, la fatto trovato eh uh, te va spettio che diverse homo no cui mi relativi molte homoi, priujas la veron de de de di molte acerto io sono tipo è un esempio eh, mi domanda sotto in homo pri pri pri si e pri pri io eh con molte acerto che deve se ci dire ias vera o ne malvera kaj poste oni provas su bazo de ĉi tiuj juĝoj de, la homoj um, samtempe prijuĝi la kompetentecon de la homoj kaj la verecon de la asertoj Oni havas la sama problemo kiel antaŭe ke oni um, bone oni povus simple iri ekzemple laŭ la opinio de la plejmulto sed tiam oni ignorus ke la homoj eble havas diversajn nivelojn de kompetenteco sed kiel oni povas difini la kompetentecon nu no, competentas a tiu kiu play ofte respondas vere, sed oni ne scias as estas vere, estas ni donela la saman el eh, problema de cicla de ni volas definir la competetetza su base de la vero que la vedon su base de la competetetza de, de, de la yujantoi. Entonces, sama cicla de fino, que existe si hay sencillo que ocupiches por el problema, um, ehm, eh, probas trovi tiene simile en solven mi proponis, um, que este es eh, eh, applicata en eh, por diversa celo eh, ĉefe eh, rilate al kiu eh, kiu eh, mi esperantigas ĉi tie eh, per la esprimo amas exterigo en la angla mi diras crowdsourcing um, temas um, pri tio ke oni donas iun do, taskojn kiu in uh, homoj povas fari sen sen trainigio, multa trejniĝo sed kiu ekzemple komputilo ne povas fari oni donas iun taskojn al iuj eh, Eh, a multa homo eh, eh, in in in interreto kai ähm las es multa homo in sapte befat la same task und tilke etste keke faras di malbone und ich po was poste la la la la resulto de la de la premuto trovi ähm la bona resulto do exemple ähm oni faras uno de la lingua scienza e applicazioni de tio estas la pli marcado de lingua scienza textaro do se arriva la fari textaran in lingua scienza non i ofte devas ne sufficia se per collecti da texto ne devas sprimarchi ili, non devas marchi eh, qui vorto sta la um, ehm, e la subiecto e la obiecto e la frase qui eh che che che che vorto esas proprio ai nomoi che eh alie molto nella fiena che i povas primarki in in in in in proposte usi in textare un progetto scienza esplorare Eh, se ti usas tre laboriga laboro che um, ehm, uh, eh, uno è la affare che non in un eh, parte fara se sas che ogni peta somo in internet primarchi ti intextaran se cioè ogni ti ne po per la competenza della della della della primarcanto ogni um, ehm, demanda tutto in home in septembre kai bona la, la naiva aniro aliro che estis estis amuzata de multaj estas ke vi simple prenas eh, la opinion de la plej multo jes se eh, eble sete ke cento de la homoj diras tiu vorto estas propra nomo kaj tri ke cento diras ne estas propra nomo ti mal diras nu bone don, fine ni markas propra nomon en la textaro. sed oni povas multe plibonigi la rezultojn de la primarkado se oni uzas tiun ehm, do tiun metodon de facto trovado eh, nome tiun rekursian uh, filon eh, kiel mi ĵus montris tiel plus pluraj ŝtupoj kiel mi eh, eh, juĝas la kompetentecon de la uh, de la primarkantoj kaj ehm, ehm, kaj la verecon de la asertoj en, en pluraj ŝtupoj um, kaj ekzistas diversaj algoritmoj por trovi uh, racian solvon al, al, al facto trovado do mi volas iel trovi racian solvon uh, kiu bone consideras eh, la la competenza di la usanto che la eh, eh che fa la stil per dire plus plus super algoritmo da mi andavo nel mondo di la la la la prossima una idea in settament chi è eh elabori il in rapporto che sia diversa diversa più precisa idea e diversa algoritmo quasi da su ili ehm che ti fa questo interesse interessa eh matematica eh ehm, tu fako relative nova pri kiu min anka io eh, ecco kupigis eh, do bona mine multe parolos pri la eh, matematika detale ĉe kaj mine havas tempo nun por tiu eh, sed um, mi volis nun rapide anka lo diri ke do oni povas fine uzi eh, ĉi tiun eh, kiu mi priskribis <clears throat> eh, por fari lingvo sen studo pri esperanto um, do um, tamen esas tip que que problema y ya no simple demandi eh exemplo se regola ses flori un fenomeno que que un solo usado de test y invito a simple demandi que que no hombre tiu fenomeno kai kai es kai kai kai vicevi respondo devas ehm demandi multa en homo eh pri multa pri multa lingua detaloi proposte havi eh sufficiente da da tu per per fare buona inuso in la competenza della diversa eh uh, uh, eh, parte prenduta della della studio che ehm um, tio è sta uh, da tre grandi studio eh eh ogni dove sono smuti il rimedio in portio che devo sponne anche offline gin che lo portio mi ancora spera che è um, per la uh, reago che mi diceva che presento uh, eh, uh, do cioè io ho mai tutto interessi già spezia studio uh, um, che che do tio posse si la nuova passo per per altro plan di e iam farotan ehm, do rapido mi concludas do che mana attentitis ne pri eh, grava problema eh, de pri esperanta di coscienza ehm ti problema io grande anche opera cesso dalle alie lingue che mi montris ehm che de la cicla de fino de lingue regolo che lingue competenza ehm che mi sodi eh, la problema anzi da ubicati ti un zigan di fino per plus stupa le di fino laura modello de facto trovato e espone che ti e digas di usi in studio in esperanto sed la studio de vas esti grande Danko, danko nan Marcos pro tiu brila prelego, vere brila prelego, tu ci svera il problemon Eh, eh esta restas es que el que minuto por demando y eh, Ryan Moon como efectiva aquí un trastre interesante a violon a la problema se ya se ve que utilas y un comenti maina en tiu senso que la mi li a liro estas y absurda que necesus facte esta la demando diverse al al tio che fa rischi mai la tensia articolo la demanda ne estas chu o povas studi Esperanton lingvo sed se kion esperanto la fenomeno esperanto povas montri pri la giusta maniero studi lingvoi vole justa dir mia anche io a dis per per tio per tio vole argumento che mi ken mai non Eh, eh mi eh, ek konstitu tiu problemo kaj anka ek konstitu tiu ke tiu ne estas nur problemo de Esperanto sed anka problemo de alia eh, eh branĉo de la lingvoscienco kaj ke do Esperanto vere povus eh ĉi tie porti utilon al la lingvoscienco ke se ni sukceso atentigi la lingvoscienco en komunumo de tiu problemo eh eble li mem iam agnoskus ke ke simple che il concetto di indigena parlando è il problema che che ogni devo anche avere alia in solo poi per Danko, eh, nu en diru, mi estas eh, tre contenta, kai danka al Marcos, ke Marcos eh, diskutas, kai ridis diskutigas tiu in asarton de Ken Miner. Krome mi havas du komentojn. La unua commento estas es que post mia presento en Havano a uh, eh, tio affero i o mette uh, eh, kai en la skriba publicigarso ni faras kelka commento just i tio kai la dua commento uh, eh, exemplo kai mia teso estas es que se kelmainer bravas prima la neeblo det preesperanta eh, limboscienco. Eh, same av eĉ pli validas la ebno de pri sveda lingvoscienco. Kaj sveda lingvo estas tamen tre priskribita en plurmil eh, paĝa gramatiko. Mi donas nur unu ekzemplon, eble mi povus doni, sed mi ŝparas la tempon. Unu ekzemplon. Eh, en Esperanto mi pensas ke ĉiu en tiu salono distingas inter kie kaj kiam. Kie vi loĝas? Kie? Kie vi loĝas? Porto Portomont, Ĉilio. Yes. Eh, kie kushas la komputilo? Sur la Yes. Kai kien vi veturos? Hejmen. Yes. Do eh, mi pensas ke ĉiu ĉi tie distingas inter kie kiu demandas pri loko kaj kien kiu demandas pri direkto. no en la sveda lingvo, mi diru la klasika sveda lingvo, ekzistas du vortoj kun exakte, exakte la samma eh, signifo diferenco. Do oni distingas inter demando pri loko kaj demando pri direkto, sed junaj personoj, ekzemple miaj nepoi, sed ne nur miaj nepoj, multaj personoj diras kien kuŝas la komputilo tiam li logias con la demando volto pri directo quam tiam as pri loco bone se vi demandas professoro in qui estas pagata por studi la sveda lingua su estas raro al ne diri tiam li logias ili ne curajas diri che tio estas eraro Neniu povas diri tion, kai post eble Eh, kelkaj eh, jardekoj eh, la persono, eble pli aĝaj persono, diras ke jes estas eraro, sed pli junaj trovas tion tute nature. Do, tio estas la sveda lingvo. Ĉu oni povas studi? La pagata profesoroj ne diras tion. Post kvindek jaroj, certe kelkaj kiu distingas estas estas multaj kaj la nova es prima mera restas la justa regula o tipo do sveda pri sveda lingvo senso ne eblas se ken kein ken man kaj la lingvo et tie evoluas ve shine do do la lasta demando a kaldiano pix yes unue shine san mi ke ken miner em usas la vorton lingvo senso pri nun unu brancio della lingua scienzo nome sociolinguistico. E eh, due existas studoi ancau de la uso eh, de la lingua usoi de duai lingvoi. Estas multai ki studas la eh, la lingua uso che lerninto de la hispana lingua sed ne de nascai au indigenai parlanta parlanto o tio appartenas anco alla lingua scienzo. Trie, ehm, la bona e lingua usantoi querelas pri la giustezzo de formoi en siai proprai etnolingvoi. Do, ehm, quare, oni devas distingi inter etnolingvoi cae planlingvoi, ehm, ili povas esti lingvo science compareblai, eh, sed tamen eh, oni devas aliri studado de plantlingvo ali maniere ol studado de etnolingvo. Fine, ciam oni faras enketon sur base de sociolinguisticae esploroi, eh, do, kiel vi scribus eh, plenigu volvolu volvolu plenigi la demandaron per la eh, la vi giusta volto mi dubas chu ti ai creas reguloin au shandro in de reguloi en etnolingvo kai tu tu ti u shandro de reguloi creijas sur base de simpla primulto de la enquetito mi mi yes Estas bone che oni havu prelegon pri pri ĉi tiu temo, sed mi ne povas aprobi la aliron de Ken Miner. Mi ave eh vos ven bon pri tio do eh jes mi fakte koncentro pri tio pri Ken Miner koncentriĝas al unu branĉo de lingvoscienco, mi ne diros ke li koncentriĝas al socia socia lingvoscienco, sed eh fakte li koncentriĝas multe al la chomskia linguoscienzo um in cui tre grava su concetto de indigena parlanto che okay? um uh, vole tio chomskia essa tre influo di havi ci daure essa sono la play influo uh, eh, eh, scolo de de linguoscienzo che okay? havas molta influo an al aliai scolo de linguoscienzo do eh, tamen uh, ci havas sì problema che giusto mi pensas che che ci tiu mi provis iaco argumenti che ci havas iun problema che mi devas respondi eh, eble in nero simile ke che mi fare, sed... Eh, Buone. Buone, grazie. Buone, grazie. Yes. Yes. Mi estas convincita che Esperanto estas vere homa lingua, do vere funzionante che il cibo lì a lingua, sed anche un iel Eh, eh, mi havas la impreson ke tiu Chomskia teorio estas iel moda en la la jena senso. Ĝi imagas la mondon de diversaj etnoj kiuj loĝas tute trankvile en siaj apartaj ujoj, <laughs> eh, kaj ke oni do povas facile transiri de unu ujo al alia por ricevi la veran puran lingvon. Kaj tio ne plu la mondo ne plu tiel. Neniam ah, estis. <laughs> Yes, bach, neniam estis. Antaue oni povis pli facile havi la impreson, basau, gi estus tia. Mi percibus che en la dec... En la dudeca y arcento, etcétera, eh, politica igis la, la mondo iomete tia, eh, per la eh, fortigo de la limo e kai movado de de homo e la la la lingua la sed se nun tem de nove eh, eh, la mixicio es as primulta et eh, et antau en antau io centro anche la mixicio es multa che ne es clara lingua limo inter diversa lingua regiono do tiu clar limite uio es nur un <laughs> longa fenomeno en la homa historio ni penso la, la temo de, de la giganta e familio e qui usa la lingua nur e mes la la la knaboi eh, lernas alian indigena lingua, ex, tui exer la lingua de la domo, tio estas do mi creas che Esperantic Studies Foundation havas iel por iniciti tie do tiu esplor proyecto devas esti eh, devas trovi financa subtenon di indas di vere indas estas lo mi uno la mi se oni mando san mi tiu chip esplor proyecto estas uno la play eh, taugai por por uzi por uzi nian monon chune mi celas nian char estas de la Esperanto comunitat